onus kai onelates onus hupo onelatu agomenus hos micron tes hodu proelsen afeis ten leian atrapon dia cremnon efereto melontos de autu CATA cremnis desthai ho onelates epilabomenos tes uras epeirato metaperiagein auton tu de eutonos antipiptontos a feis auton efe nica cacen gar nicen nicaes pros andra filoneicon ho logos eucairos